Où je te doute, euh, où je te doute des la inexacte, euh, nous lairons oxygénard, c'est comment elle batte. Euh, bon, lana da, eh, behin baino gehiagotan joaiten izgu goz kontra, eh, repetizioneat, eta lana ondia da, bainan, bainan gero obra muntatzea zulaik, edo, edo, ere muntatzena eh, ezilaik, da espazio bat nun, ez baitzira gehiuzu, baizik eta, edo zure pertsunaia, edo zure uh, tropako parti, pa, partaidea, edo, hala, uste dut hori dela, memento batez, uh, uh, beste, denak anzten dituzu. Beste, mm. bilagatzen beste zira. Mm. Uste dut hori dela, ezakit. Eh? <laughs> uste dut alere askatasun bat emaiten duela. Habe, nehizkuntza da ene hizkuntza da eta hizkuntzaren biziazteko manera bat eta eta ez ene eh, uh, fa e, e, eh, eh, eta politikoki eta dena lotuariz eskoarari beraz uh, eh, ababai autu uh, bada ez nizta frantzesez aliko hortako ostioan galde iten zinautan posible denetz uh, etzat uh, eskoaraz bizitia siur dena da Hura, skaida ji lutu da antzerki anitzak.